n'umwanya w'ikiyago cyo kunama kuva muri nzero gushika mu nyonyo umwaka wa 2024 uburundi bwadandaje imiliyaridi 121 by'amarundi mu gihugu kibanyi ca Repubulika iharanira demokrasi ya Kongo ni hafi icya gatatu civyo igihugu gikura hanze muri ico kiringo bikaboneka ko igihugu ca Republika iharanira demokrasi ya Kongo ari igihugu ngira ngirakamaro ku butunzi bw'u Burundi muri ico kiringo nyene Republika iharanira demokrasi ya Kongo yo yadandaje imiliyaridi 34 ariko rero kuva hingwano yadutse aho mu gihugu kibanyi na cane cane muri Kivu biraboneka ko u uburundi buriko buhomba cyane mu bijanye n'ubutunzi cane cane mu gihe hibonekeza ibijanye n'ibura ibura ry'igitoro n'ibura ry'amafaranga mvamakungu ariyo benshi bita amadevize amasoko amwe amwe ya hano ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura nka bujumbura city market benshi bita kwa siyoni aho aho hambere hibonekeza abadandaza benshi b'abakongomani baza kuharangurira imfungugwa canke ibikoresho byo kubaka n'ibindi hari ibyo kogwa kugira bino bihugu byacu bibiri ubutunzi bwabo bworoheregwe koko abadandaza canka abaguzi ba bino bihugu byacu bibiri uno munsi munsi wababayeho gute ngivyo bimwe mu bibazo nyamukuru tugiye kugaruka ko mu kiyago cacu cyo kunama uno munsi aho turi kumwe n'abatumire batatu reka mpere kwa Onezime niyukuri muvugira ubushikiranganje bw'ubudandaji turakura mu kije sangwe kaze mu kiyago cyo kunama naje wenda baramukije turaramukije kandi ariko baradukurikirana ndaramukije nabo dusangiye kino kiyago kunama murakoze turi kumwe kandi na Diomed ninteretse numuhinga mu by'ubutunzi mukunzi Diomed turakuramukije sangwe kaza mu kiyago cyo kunama mwakoze kuntumira eh, ndaramukije eh, abo turi kumwe ndaramukije kandi ariko baratwumviriza murakoze namwe turi kumwe kandi na Pascal niyo nizigiye umwigisha muri kaminuza akongera bera akaba n'umuhinga mu bijyanye n'imigenderanire Pascal turakuramukije sangwe kaza mu kiyago cyo kunama ego ndabaramukije naje kandi abashimiye kubona mwantumiye abatumire turi kumwe nabo mu kiganiro cyo kunama uno munsi mwateguriwe na radio television isanganiro kiganiro ifatikanije n'ishyirahamwe la benevolence ya Grand Lac kuri micro muri kumwe na Jean Medard niyo nkuru mu buhinga bw'ivyuma ni François Akimana na Jerome Ndayishimiye nayo Evariste Nziko banyanka akaba ari we ahagarariye kino kiganiro reka twese twongere kuba ikazi naho nyine iheruka kwinjira ibyo rero biratuma eh, kiba igihugu mu bindi bihugu uburundi busanzwe bufashanya cyangwa buhanahana ibidandazwa repubulika demokarasi ya kongo nayo nayo kubera ayo masezerano yo gufashanya na cyane cyane kugira ngo duhanahane ibidandazwa eh, atangorane reka mbere eh, muribuka yuko mu mwaka uheze mu kwezi kwa gitugutu twatanguje Eh, y'amasezerano yo guhanahana urudandazwa mu rudandazwa ruto ruto bitarekose eh, bifasha abadandaza bakora urudandazwa njabukambibe eh, bamwe bikorera ibintu ku mutwe canke babitwara ku birometero bitarenga cumi na bitanu inyuma y'urubibe canke n'abakongomani binjira mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo tubafashe muri wa mugambi munini usanzwe ushigikiwe na banki mondiale banki y'isi yose eh, harimo kandi novuga n'iby'ibijyanye n'ibitoro harimo ifu eh, n'ibintu bitari bike eh, duhana harimo amaji n'ibyahinguwe ibiharagi eka iby'uburundi busanzwe buhingura murazi yuko iyo ikirere cyabaye cyiza uburundi umwimbu uragenda neza mu bisata byose tukaronka iby'abenegihugu bihereza tukaronka n'ibyo dushobora gushora guhanahana n'ibihugu kuko dusanzwe duhurikiye mu miryango eh, yo gufashanya mu bijyanye n'urudandazo ego murakoze reka ngaruke ku muhinga mu by'ubutunzi eh, Diomed muri kino gihe eh, murahabye mweho mubona ubutunzi bwoba bwifashe gute cyane cyane hagati ya bino bihugu bibiri koko mubona ku bwanyu ino ntambara yo yarakoze ku butunzi bwa bino bihugu bibiri uti mbega uravye ubutunzi bimeze guto ivy'ubutunzi byo byifashe nabi byifashe nabi kuko ibi ntambara muri ko kongo ije ikurikirana kugara imbibi mu rwanda ah, urabye ibyo ubutunzi nko bwarabwinjira bwagiye buragabanuka sagaseseshwa rumuri eh, mu ntangamara nk'uko wari kubivuga uvuze uti mu mwaka uheze twararonse miliyaridi zirenga ijana na mirongo ibiri urabura rero ko abanyagihugu ngaha baba bakora ubona ko umwimbu ari mwinshi cyane na cyane cyane ko baba binjije n’aba amafaranga menshi asumba ya leta abenegihugu aho tuba dukuyemo aya matakisi ko leta tuvuze leta ngaha mm-hmm. n'amatakisi n'amahembo eh, rero eh, ibiro byo muri kongo eh, bituma umwimbu koko eh, ugenda nabi kuko abanyagihugu nk'ubuye ntibafise aho bashorera ibyo rero bizogira ingaruka mbi ikomeye cyane cyane tuzobibona nko mu mwaka uza ukumbure biratanguye kuboneka urabye wa murindi kujya muri kongo urabye abantu bahunze babuye bakenewe gufashwa ubuye mm. bahora baza kurangura ubu naho bariko barafashwa muri za y'ibitoke yahaye muri za gihanga rero eh, ngira ko mbure tuza kwivuga mu bibazo muza kubaza ariko ubu biboneka yuko koko igihugu cy'u Burundi na Kongo kiri mu bibazo bihambaye by'ubutunzi kandi Burundi buzogira agahombo gakomeye ari nacyo gituma nibaza yuko kumbura ingingo zizofatwa kugira habagahengwe na cyane cyane aho kuri frontiere bahasekirize abantu basubire guhanahana ibidandazwa vuba nibaza twibaza ko ari ikibazo kiraje ishinga yabaye minisiteri y'ubudandaji yaba abasanzwe batwara igihugu eh, cyane cyane uko ubutunzi n'umunsi buri kuragenda mbe mwebwe muravye imigenderanire ya bino bihugu reka dufate bitatu bya kano karere k'ibiyaga binini ubona koko ino ntambara hari ibyo ishobora guhindura mu migenderanire ya bino bihugu byacu cyane cyane dufate no ku butunzi yego murakoze cyane kuri ico kibazo uburyo twovuga yuko ibyahora eh, eh, bihuhwa byahutse hmm. kuko murazi yuko imbere yuko iyi ngwano yerura muri congo hari hugawe eh, imbibe hagati y'u rwanda n’u n'uburundi umuvuzi mm, ingwano yerura ucumengo eh, yatanguye kera eh, mm. iyi ngwano yari imaze yagira irakura ubunye rero rigeze ku rugero ruteye ubwoba murabona ko n'amakungu yahagurutse cyane kubera ariko ntitwovuga ibintu byaciye bigenda biraba nabi ku buryo eh, gushika ubu umuntu acabona yuko byagiye birasubira inyuma ubu rero ngirahagezaho eh, ngira ibihugu byacu bitatu bizokwikubita agashatereka turabe ingene kugaruka amahoro ego reka kumbure eh, tugaruke cyane cyane ku muhinga mu by'ubutunzi eh, namwe ku bwanyu ni gute mubona igisata cy'ubutunzi hano mu gihugu hari impungenge mwaba mufise cyane cyane mufatiye kuri intambara hamwe yibandanye kuri aho impungenge eh, zirahari eh, kuko urabona nk'uko twari turabivuga ubonye imiliyaridi ijana na mirongo irindwi na rimwe byahora zinjira ukabona ubuye ibiboneka nuko amafaranga arayinjira ahubwo azofasha ayinjiye azoca ajya gufasha abakongomani ba bahunze eh, kubera abakongomani bahunga batsiga bazofungura ntibazo bariko barinjiza eh, ubwo ico ni izo ni impungenge iboneka impungenge ya kabiri eh, iboneka ni nuko naho bahora baza kurangura ubu yabahora barima barondera umwete mu kurima ibyo bigori ariko aravuga uwo muceri ibyo bintu vy'ivyema n'ibiki kubera batagira isoko ntibasubira kurima umuntu arima azi ko azoshora eh, ibyo rero eh, izo ni impungenge zizoboneka naho twari dufise umwembu umuntu yakwibaza ati kumbure tuje turonka abantu mu gihugu hagati mwembu zocugwira uya siko bigenda iyo abantu barima kugira abashore hanze canke baba bashaka kunguka iyo rero badafise aho bashora baca bareka iyo ni impungenge ya kabiri impungenge ya gatatu eh, nuko kandi muri ekonomi bavuga yuko iyo offre na domande bitahuye haca abadezekiribure ubu rero amafaranga kubera hari ingwana amafaranga ubaca muri iyo sirikwi foromere ntuvuga ko amafaranga urabye no ku isoko y'ikinywabi ubu idolari rigeze ku bihumbi birenga indwi n'amajana amajana angana mugabo wibuke neza ko muri berbe batubwira yuko ari ibihumbi bitatu n'amajana eh, ibiyeri amamusiteri biki abarundi bashora ibintu byinshi hanze urabye transport nga muri Kongo nahantu hafi cyane mm. nahantu mu minota 40 ufite imodoka ubushitse ngaho hiyo ushitse n'ababanyi izo ni mpungenge eh, kuko eh, ibyo bintu byose bituma abantu bari batangwe kuja muri uwo mugambi w'iterambere ukugwiza umwimbu bakabura iyo marshi imeze uko urumva impungenge nyinshi aha rero umuntu avuze yuko eh, ibiciro naho bimumenga ubuye ibiciro nk'ubwiye ku isoko naho umwimbu wamengura hari ubiciro byaraduze kubera ibiciro biduga kubereka ibiciro biduga kuko abantu basura kurima ha hacaza abakongomani batariko barakora mhm. bazanye amafaranga y'agaciro amafaranga aruta y'amarundi nibyo nshaka kuvuga ugasanga ikintu cora kigugwa ibihumbi ijana biguze ibihumbi amajana abiri mu binywabi bakagerageza bakavugana eh, nabo batera ari M23 bati tuzanye ibi ibijya by'amaminera gacahaca hose contrebande irabadevelope igihugu kikahahombera kuko igihugu ntigisubira nagiho urumva urumva ntigisubira guca muri za zimwe yatuma turonka amamiliyaridi ijana na mirongo ibiri na rimwe ubu ntibazosubira kuyaronka kuko n'utuzoboneka twose tuzoca mu kinywabi hanyuma eh, hatunge bamwe hatunge cyane cyane abariko batera intambara eh, n'abandi bandi bumvikanye inkurikizi rero impungenge ingani nyinshi kumura abandi baraza kubivugana cyane cyane uwo muri mu budandaji mm. impungenge ariko ni nyinshi eh, iki kibazo gitezwa gutorerwa inyinshi kugira eh, uburundi ntibugume wahombera murakoze Diomede reka nanje ngaruke kumbure mu bushikiranganje eh, mu ntangamara twabivuze uravya no mezi 12 11 yo umwaka wa 2024 no eh, ibihugu byo mu karere twari dusanzwe mu muryango wa EAC canke eh, muri Komesa eh, n'indi miryango navuze eka mbere n'inyuma eh, y'iyo miryango kubera uburayi Aziya n'ahandi hose turahanahana ibidandazo amahinguriro n'ibyo mu Burundi ariko arahingura hari ibyo yahingura yisunze isoko eh, ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ingwano rero yiteye nivyo koko ntihabura ingaruka mbi gusa nk'uko yarahejeje kubivuga urudanazo rujya no mu ntambara ntiruhagarara hmm. rurabandanya ariko kubera umuntu kubera umuntu avuga ati amagara rutamajana hmm. hariho umuntu n'ibyo yahora agira intambwe eh, cyangwa inshuro zitatu ku munsi ariko aradandaza ah, ajabukira ubiba akagaruka mugo no munsi kubera abavuga ati njabutse sinzi ukuntu usanga uko nza gusanga hariya bimeze kuko arazi avuye aha mu Burundi arazi yuko imbibe zicu bashungerewe ah, gusa ashyitse hakurya aravuga ati mbega mu kugaruka nza gusanga byifashe gute ntibishobora guhagarara umwanya uwo ari wose ni ibyo biheza bikagaruka rero bikagabanura wa mwimbu canke eh, novuga eh, bwa buryo twakura muri ibyo bidandazwa uburundi buba buriko burashora n'amahinguriro eh, hariho intara novuga arizo nyinshi zihegereye kandi nk'uko twaje kubivuga akaba ariho hari horoshe uva nk'ibujumbura cyangwa uva mu kibitoke kugira ngo kuko n'amabarabara niho ameze neza gusumba nibyo ko muri ako gace karimo intambara hariho urudanazo ruzogabanuka ariko hmm. eh, kubera ibijya bicobo ntibigaragara abariyo bose barakenera gufungura bya bitoki byafu eh, za fi zahora ziva mu burundi n'ubu birabandanya gikurugusa ni ukurondera uburyo eh, kijya gice eh, kijamwe amahoro n'umutekano nk'uko byahora aba abarundi n'abakongomani abarundi bashora n'abakongomani bahora baronka ibyo bifungurwa biva mu burundi kugira ngo ubuzima eh, bubandanye rwari rwari ko ruratezwa imbere n'ubu rubandanya rutezwa imbere nugira bene gihugu biyumvanemwo eh, n'abadandaza biyumvanemwo uh, ba barundi bagiye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo biyumve yuko uh, bariko bagenda ahantu batekaniwe ba abakongomani bari kubaza mu Burundi nabo nyene bahashike bumva batekaniwe hanyuma kirya kice kiracamwe n'ibindi bidanazwa wanashaka bija mu bindi bihugu mm ivyo bindi bihugu rero navyo nyene ingaruka mbi ntizo ntigwa ku Burundi gusa ariko ni kuri ivyo bindi bihugu yobandanya akora homba amwe amwe kwikura ku isoko oya yazokugara igambiga amahinguriro muri ko muravuga yari na makiya yazugara iga ntashobora kuguma akora adashobora hmm. imbiga amahinguriro no kuvuga iki nawe utafata amahinguriro fata imodoka zahora zikora transport z'ibujumbura bukavu bujumbura ubuvira eh, n'ahandi zarahagaze ziko mm. zirakora la production umwimbu ucugabanuka wari urangura ibintu ukabigura ibihumbi amajana atanu uronka amajana atandatu ugasanga abantu bazasubira kugura hamara ikintu abantu batakunda kuvuga iyo iyo ibidandazwa biduze mhm. igiciro cyane cyane kuko abantu batabiproduije kuko ibiciro bigabanuka iyo abantu ko baraproduiza eh haca haba ibyo bita l'inflation mhm. l'inflation nayo iyo yaduze cyane uvuga ibiciro biduze umurengera abantu baba baperda ibyo bita pouvoir d'achat ubushobozi bw'umuguzi umukongomani yahora agura ifu yahora agura intuzeye eh, ibitoki yahora agura ivyema ubuye nta pouvoir d'achat afise mhm. irera ata pouvoir kuko yarahunze yaragiye ahandi ariko araca mu binywabi le pouvoir d'achat ikigabanuka ubushobozi bw'umuguzi ubushobozi bw'umuguzi bugabanutse ni kuvuga ko ata mu producteur ngahora mhm. yimbura amahinga uri kuravuga yo ngaha izi za bararudin tufate ko zaradishora inzoga sosumo canke isukari n'ibindi ntizisubira gushora kuko ntibasubira kuza kugura urumva nibintu bifatanye eh, iyo hari iyo ntambara iyo abantu abantu iyo babuze ubushobozi bwo kugura taxi n'amakori bigabanuka kugira aya mahinguriro asanzwe akora kuko atagifise marge kuko n'ibintu biza kurabwa neza kugira ashobore kubandanya yisana sana imbere y'uko intambara ishobora kugabanuka cyangwa igahera yego murakoze cyane eh, pascal murabye zino miliyaridi si nkenya mweho mu bijyanye n'imigenderanire kumbure eh, ariko ifatanye n'ubutunzi hari impungenge mubona eh, kumbure zihari ariko hamwe ku muti zohava eh, ubutunzi bukabananya muri kano karere kacu yega nta budandaje butajana na politiki hmm. imigenderanire ya muri kumwe na n'iby'ubutunzi kuko ubutunzi tuvuga ko ari nk'isaso mhm. ry'ibya politiki kuko ntushobora kugira politiki udafise uburyo bukwiye udafise amafaranga akwiye hmm. udafise ufite ibidandazwa ugurisha hanze bikuzanira ubutunzi buruta ubwo mu gukura ibintu hanze ibyo rero byose birafatanye ikintu muri iyi minsi gikenewe cyane nicyo navuze n'ubwa mbere ntingira ngo ibihugu byacu ko ari bitatu bizokwinanata birondera uburyo bw'uko iyo ngwano yohagarara ubu hari hakenewe nk'uko biko biraba ahandi ari hagati y'uburusiya na ikrene ari hariya mubara Arabo byari bikenewe yuko barondera inzira yo kumvikana mhm. hakagaruka amahoro handi twari dusanzwe dufise ingorane kuva mu myaka mirongo icenda gushika n'uyu munsi ari ingwano gusa ari mu burundi ari mu rwanda ari muri Congo nta na bamwe batagize ingorane ubu rero hari hageze ahubwo aho twimbura cyane nk'uko yabivuze diyo meza ubudandazi bugatera imbere ubutunzi bugatera imbere tukabona kugira ngo ngo ibihugu byacu bishike mu nzira iboneka y'amajambere none duciye dusubira mu ngwano urumva ikintu gikomeye nico kugarukana amahoro mhm. uko amahoro ni ikintu gikomeye cyane yego murakoze be uno musi urudandaza njabuka mbibe kuba rumeze gute hari ingaruka byoba ko biragira cyane cyane hafi ya bino bihugu byacu reka kumbure twumve inkuru twateguriwe na mugenzi wacu kuhima aho tubwira uko byifashe n'ingaruka ku butunzi bwa bino bihugu byacu bibiri akaba ari mu gisagara ca Uvira muri Republika ya Demokarasi ya Kongo nguko twabimenyeshejwe n'abafasoni bakora urudandaza njyabukambibi ngo barafise ubwoba kujya ku mupaka ngo baje muri Kongo bivanye n'umudugararo uheruse ku gutegwa n'abasoda bamwe mu misi iheze barashe amasasi menshi baranasahura ibintu hari igihe hanze imiduga myinshi y'abasoda hama tugaca twumva ubwoba tugashaka kwiru oya ubwoba ntibwobura oya ubu ntiduteba cyane tugezwa kumva ko tutoteba kuko ibihe tuba tubona ko bitaraba byiza neza nka jewe nzana ibyashara ndabigura mu burundi nkabizana muri kongo ariko dushitse ngaha ku mupaka biratugora rwose hamwe hamwe birashika ntitunajabuke kubera ibihuha baguma bavuga yuko imventura igomba ishike mu buvira nka hirya ejo bara bateye masasu twese turiruka ukazibona umuntu ajyanye ibyashara bigahomba bakabyiba tukiruka tukabita ngaho tugeze ku mupaka naho bikatugora kujabuka urumva hari ubwoba gusa gusa ubwoba bwinshi n'ukuri turasaba yuko umutekano woboneka ibibuba bya mventura bigabanuke abo bafasoni bakora urudandaza njyabukambibi baranamenyesha ko abakiriya bahora babashorera bavuye i bukavu no mu zindi ntara ngo ntibakiza gusa kubera ko minsi ya kera niho twaronkaga abakiriya benshi hariho na bamwe bo muri komite yacu y'ibimuga batararonka sepejeri baracyari muhira ntibakora abakiriya nabo bariko baratinya ngo barashobora kubasahura ibintu nibajabuka muri kongo hariho ibihuha byinshi abakiriya bavaga i bukavu cyangwa mu zindi ntara ntibagica ngaha kubera intambara ziri izo mpande uri kimuga naho baragusaba ko ugura cpg kandi uratonda umurongo ubwiye gucisha ko ikidodo mm, baratubariye ko ni kubera umutekano wacu turabyemera mugabo turashima ahubwo ko hariho kenshi na kenshi baratureka ko tujya baratorohereza ndi tutonda ku umurongo ku twebwe ndi tushika mu gatumba namba tushika hajya kuri ya mabajaj iharanira demokrasi ya Kongo nkuko bamwe muri abo bavyiganiye mugenzi wacu Bahati Jackson turiko turaraba turafise ikibazo cy'uruhombo runini kubijanye n'akazi twahora dukora murabona ibibazo dufise by'impande duherereyemwo bijanye bijyanye n'intambara za hajya na hajya ibintu twari dusanzwe dukora ku mbure nubwo twarinda gufata inzira zitatworohera ariko twagerageza tugafata amadeni tukaraba ko twokwiyungunganya ariko kuko kubura amayira n'ibindi aribyo twatwayeyo bimwe byahezeyo ari ibyo twategerezwa gutwarayo bimwe byatuboreye ko kubera iki ntaho turi bibijyane n'ibiriyo ntaho turi bubicishe muri make jene ko ndaraba mu gihe turimo ubu bamwe n'ubusho turindiriye kujamwo no kutwambura aho tuba ari ibyo byagiye ari byo twahebeye muri byo twategekanyamwo kuriha abo tuba dusanzwe twasabye amadeni y'ingurane mu gihe rero tutari buronke uko turi bubari tuba turindiriye ko batujana kudushengeza mu butungane nta kindi kiba gisigaye twebwe turabakenyezi bato bato dushora ibidandazwa bito bito njabukambibe ni kuvuga mu by'ukuri ibyo bintu byadufasha cyane kuko dusohotse umuryango wamenya ati yamara bamama basohotse uno musi turararira nkanjye aho mperereye ni ukuri nari naraguranye udufaranga muri banki kugeza kuri iyi saha hari ibyo nari nararungitse hariya batari bwanyishure n'iyi saha nta muriro wamubwira ati nyishura akwishure gute komerisi yarahagaze nta guhanahana kandi bidandazwa rero muri izo mvo twarahombye n'ibyo tutari dusigaye ngo twaradandaje ubujumbura ariko urumva nta mahera turonka kuko ibintu bica biba byinshi biva mu mihinga itandukanye maze kugera ku isoko imwe ya bujumbura bica bikoroka cyane paraporo y'amafaranga kungene tuba twabiranguye by'ukuri nk'abadandaje bato bato tudandaza ibidandazwa njya bukambi turashabye nk'abantu bari imbere ni ukudufasha tukaraba kungene mu by'ukuri mutuvugira imbere kugira ngo twongere gusubira nk'uko twahotse turebe kungene twonagura imiryango twongere turebe kungene twokushura n'amadeni y'abandi twari twarariye mu ncamake twebwe twakora urudandazwa ndengambibe muri iki gihe ibihugu bitaba bihanahana ibidandazwa neza bivanye ku mvu z'umutekano twe tuca duhomba ko turashobora kurangura cyangwa tugategura poroje kanaka tuzokora bivaye n'inyungu tuzoba twaronse muri rwa rudandazwa twakorera hagati y'ibi bihugu hageze kugeza igihe rero natwe dutanguye kuba twosarura imipaka ikaca yugagwa mu ncamake rero twe dusaba ko eh, amareta yogera igihe akumvikana kugira imipaka y'ibihugu izirinjiranamo neza nta kirinze kugorana kubera natwe abadandaza dukore dutera imbere yego ko biriko birabera mu izo ntambara aho hirya mu gihugu kibanyi ca Kongo twebwe mu ruhombo runini dufise turuharura mu bijanye n'izo ntambara kubera izo ntambara zaciye zihuza mu ibi bihugu nyitwe dusanzwe ducura ducururizamo dukoreramo niho twebwe uruhombo rwacu rwaciye rufatira rero twe twasaba ko amareta n'ibihugu bijejwe aka karere budufasha bagakemura ibi bibazo biriko birabera amatata ariko arabera muri ibi bihugu bibanye bakumvikana twe tugasubira gukora nk'uko twari dusanzwe dukora nitukora kazi kiwacu kafu bavuye wapi akazi nako kagenda ni bamwe mu bashoferi b'abakongomani barangurira umwuga wabo kunguruza abantu babakura ku isoko ya Bujumbura City Market beshi bita kwa Sioni babajana mu gihugu ca Kongo bamenyesha ko muri kino gihe umwuga wabo utifashe neza kuva atanguye kwibonekeza umutekano muke mu buseruko bw'igihugu ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo urabona kera turiko turakora neza kubera ari activity ngabo nambara ya jage mu gihugu cyo muri Kongo umunsi yatanguye gushika ubu ni akazi vurema akazi kose karafuwe ni abakiriya ni amahera turazinduka ngaha kuva sizere gushika sizere n'umukiriya w'umuturonga wapi akazi nako kagenda byose biri awuti ahangaha ushobora kuronga abantu babiri ubazana muri kongo amahera yo kugura igitoro ukuriha verisema ntakigenda winjiza amaprobleme n'umubosi w'imodoka n'igitoro ntacyo waronse ivyo ngo biratuma batoroherwa mu gutunga imiryango yabo hamwe no kurihira ibibanza basanzwe bakoreramo n'impapuro z'imiduga yabo turananiwe hari abashoferi bamwe bamwe nga bapanza muri quartier babura n'amahera yo kurira inzu muri sanzo ubu n'akazi kiwabo akanyene k'iminsi yose ubu akazi nako bafise ntituzingene tuzoba amabiro yasigare yari hama taxe nayo mahera yingi n'amadi kuma yose imodoka yara usanga yifiriye mu manzu imodoka zisigara mu manga umwe mu adandariza ku isoko yo kwa Siyoni avuga ko nawe nyene kuva umutekano muke utanguye kwibonekeza mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro rusangi ya Kongo ngo babagurira ibintu byabo baragabanutse atikacu kifashe na nabi kubera nta bakiriya nta bantu bazi ikintu turonka nta kintu je nkuko narancuruza mu minsi iheze nuko ncuruza ubu nta n'ica gatatu c'amahera ntaba ndonka ndonka nk'ica gatanu ico bivako cyane kubera ata bantu baza sinzi igituma aha muri parikingi abantu bahura ari uruja n'uruza abantu buzuye aha hose abantu buzuye imiduga utoraba ariko n'abantu bahari n'imparuka uwo mudandaza n'abo bashoferi bose hamwe basaba abegwa n'ikibazo cya repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo kubogiranira ibiganiro kugira umutego umutekano uboneke muri ico gihugu mu ntumbero yuko bosubira kurangura muga wabo nka kera nk'uko rero mwumvise ibice bitatu twaciyemo uko bashikiriza mu bijyanye eh, kuvyubahije gushikiriza no vuga ko bari kababaro eh, abandi nabo bakaba batabona neza ibintu bigiye kuja abandi nabo mbere bafise umwiheburo ariko nashaka kubaremesha ko batoca baheba byose canke ngo babone ku buzima buhagaze kuko nicyo gituma twama tuvuga tuti abantu bo kwitegura imisi yose umuntu akama yiteguye abona iyaja abona n'ingene ibintu bigenda tuvuye eh, mu kiringo kitari gisanzwe cy'indwara ikiza ca covid ya cumi n'icenda eh, aho imbibe zugagwa atawujabuka atawugenda umuntu ntiyabona ibintu bija ariko ubuzima eh, murabona yuko inyuma y'icyo kiringo mbere no muri icyo kiringo nyine bwarabandanije birabandanya bigoye n'ibyo ariko abantu baba ariko baratora inzira y'iyo baja eh, muri kino gihe rero yaba dandaza yaba abunguruza abantu baba bahingura wobona yuko botangura kwitegura eh, bakaba babona yuko eh, isoko bafise yabo itabimwe ubwo umuntu akagwiza ahashora icyiza mbere ni nk'uko twabivuze imbibe zose z'igihugu ntizuga busigaye eka eh, mbere n'ibice bya repubulika ya demokarasi ya kongo ntitwovuga yuko ubuzima bwahagaze eh, kuko habangaha mu gatumba eh, canke mu bindi bice abenegihugu abadandaza bato bato nabunguruza abantu imipaka iruguruye nivyo bavuze yuko ubumbe babasaba amasepejeri umwanya umwanya muremure mhm. ivyo birumvikana kuko ahantu hamaze guhungabana umutekano inzego nyinshi ni ugutangura kwiyumvira nimba batari barabyumviriye kera mbega kwiki kitakunze igishoboka n'igiki mhm. nivyo ko bishobora kugusanga byo batwara uburyo gucisha ibidandaza mu rumonge canke kubidandaza ngaha ku isoko uh, y'u Burundi e, kuko uh, abarundi barasuma barafungura muri bijya bidandazwa e, rero ntiboca bafata yuko e, ubuzima buhagaze e, nivyo ko hari ibihinduka ibyo navyo botahura mhm. si subugombe bwa leta y'u Burundi canke no vuga kubushikiranganje sanzwe mvugira ni ibintu bishika umuntu ataba yateguye ariko igikuru ni uko eh, abaturongoye haba ku rwego rw'igihugu mbere no mu karere eh, eka mbere n'amakungu yose yavuye hasi kugira ngo umutekano muri kano karere utsimbatare ubuzima bubandanye kujya byahora icyo nicyo twokwishimira cyane twavuga yuko turemesha nabo badandaza bunguruza abantu canke umwene gihugu muri rusange yuko eh, tutosha dufata yuko ubuzima buhagaze murakoze reka kumbura impe akanya na Pascal kanya gatonya turi mu minota yanyu nyuma ya kino kiganiro cyacu urabye bino bashikije bano bantu mwebwe uh, n'igiki namwe mubivuga ko cyane cyane uh, n'icyokorwa vuba bwango kugira ibi bihugu byacu muri kano karere k'ibiyaga binini baronke agahengo mwavyumvise ibyo uh, abene b'igihugu bavuze abari mu by'ubudandaji aha za cibitoki bavuze ibyo kwa Sioni naho za Uvira je nguma ngaruka hahandi nyene nta mwanya twurindira ngo dute imbere y'uko tugerageza guhura vuga ibihugu bitatu abadutwara yatubwiye neza uyu akora mu bushikiranganje bw'ubudandaji onezimu yavuze neza cyane yaturemesheje ni byiza ariko naho yaturemesheje hobaho n'ingendo yo kugira ngo habe inama yo kugarukana amahoro muri aka karere abakuru b'ibihugu byacu bakicarana cyangwa bakarunga ikintu umwe kugira ngo zumvikane amahoro agaruke uko uko umwanya uhera ibintu biyangara bimera nabi yabivuze neza Diomede terega ntimwumve ngo nta rudandazwa rukiriho nk'imbere hariho abantu baca mu kinywabi hmm. ugasanga bagurisha ibintu kare bitari byemewe no ku mategeko kugurishwa kubera iki harya igihugu kirimo ingwano kiraberamo urudandazwa rukomeye mubwo rudandazwa rubi urumogi rw'ibintu biteye ubwoba ibyo rero ibiyaruramutswe ibiki ibyo rero nivyo ingoho ibyo rero n'abantu bakagurishwa kujya dora twumva abantu babarungika bakaja kuba abantu bakora akazi batanahembe nivyo bavuga ndindi ko banshira mu gasho ati bahora baza biranse rero abo abanyagihugu leta yinjije imiliyaridi ijana na mirongo ibiri mu mwaka wese umushyirano nzego onezimere karavuga ati eh, ati bo kwiyumvira bagategekanya bene gihugu oya abo bushikiranganje leta niyo yumvira itegekanya ahubwo ibwira abantu aho bazocuka ari aho muri umwonge muhasekirize igana iga leta twibwe ihomvye ijana mirongo ibiri aya naboneka abene igihugu nabo bariko bahomba amamiliyaridi nk'imiliyaridi w'umumiliyoni ucugwiza nk'injuro cumi kujya eh, abanyagihugu bariko bavuga ko bahomba babuze aho bakorera leta nayo niyumvira ingene aya mafaranga izoyaronka hmm. irondere Ega banki banki nibijya bizubidu bubaka bagashirayo umugabo abikontorora hmm. hama abantu bakaza kudepoza bakangura bakarotira ataba na abantu barahunza atabadepoza banki ntizibaho banki zizokora habaye umutekano abanyagihugu cyangwa bene gihugu bashoje ibyo bintu byabo bakunguka bakayabika bakabikura banke rero cyo kimwe n'aya mahinguriro yose twavuze ko bidakozwe bizokugara leta yofatiye ya mbere mu kuraba ingene ipositiona kuri ibibazo bihari na cyane cyane kugira iminimize iminimize ama, ama e, gabanye imvune cyane cyane cyane iyi iri kiratera ivyo navyo bicane ko ndavuga mu kugira ibiganiro nabo abanyagihugu kugira bababwire ingene nabo nyene bavyibaza batizogira kubanza kugira les de sensibilisation ubwa mbere ko babaremeshe kuko ni ibintu byabashikiye ni ni batiteguriye mm. leta nayo nifise uburyo bukwiye kuko ni twe dushira uburyo bwinshi dajya amafaranga dutanga igaya 70 miliyari akora nyine ajijwe kuraba ko bazoyaduza bakagira amajana abiri ubu cyangwa amajana atandatu mugabo n'ibitazo azomanuka hari abaca babicakira ukwabyo bakonona niba uwo hari rero ingwano hoho uzobona webeza nk'amaminere yobaca ahayangana gute mm. ibi bimwe twakoze amakontrebande rero nibaza yuko mwumvise ibyo nyabigihugu bavuga mugabo leta nije imbere isubize isansibiza bene gihugu na cyane cyane yumve ko itegezwa kurondera ingene by'ubutunzi muri ibyo bihugu bitatu uruhara rw'igihugu kimwe kimwe nuruhe kugira ibikorwa bibandanye muri kano karere k'ibiyaga binini icyo navuga uruhara rw'ibihugu bose ni ni complementaire ni ni ni kuzuzanya kuko yaba u Rwanda yaba u Burundi yaba eh, ntuzeye Kongo burakeraniye hariho abanyagwa abakongomani bashwanye hagati yabo bavuga bati twe dushaka kuja mu nzego n'ibindi ubwo n'uruhara rw'abakongomani hariho abavuga yuko u Rwanda ruriko rubafasha ivyo sindabizi neza mugabo nabo nyine nimba ari byo hari uburundi uvuga bati turiko turaraba ko natwe umutekano ni ibihugu bitatu biza kuganira na cyane cyane ku bene gihugu kuko ngahaye iyo tuvuga politiki tuvuga ubuzima bwa bene gihugu kuko bariko bakinira ku buzima bwa bene gihugu iyi nyungu za politike ntiziboneka buno nyene bashobora kuba bafite inyungu zabo abakongomani bagiye ariko baragwana mugabo ico tubona ni inkurikizi mbi ku benegihugu bariko babaho nabi bariko barahunga bazino babandagaje aho bakuba kwiga bariko barasegerereza nimba amareta Burundi rwanda na kongo bariko baratwarira koko abenegihugu ni ukumva ko bateza gukingira abenegihugu ntagira umuntu ahunga kubera inyungu za bamwe n'abandi kuko nico gikenewe murakoze umushiga ntahe canke umugabo onezime niyo kuri muvugira ubushikanganje bw'ubudandaji mwumvise umuhinga ku bijyanye n'imigenderanire icyo yashikirije yashyitse imbere cyane cyane ibiganiro reka mwumvise n'umuhinga mu by'ubutunzi nawe navuga ati nibaganire bino bihugu nibiganire ku neza yujya mu gihugu muto muto ujya ari hikori uno munsi biboneka ko ari mu bihe bidasanzwe mwebwe mu bushikiranganje ni giki mwiyemeje ni giki namwe mugiye gukora koko kugira mufashe ubuzima ah, bw'abanyagihugu bato bato busubire ku ubuzima busanzwe abakora bakore abinjiza binjize eka n'abasohora basohore murakoze cyane imbere mu nkundire mbere gatoya yuko shika ngaho kuri ico kibazo mubajije ariko mbanze mvuge ku vy'umuhinga ashikirije Diomed igihugu cy'u Burundi kiratekanye kandi umwene gihugu wo mu Burundi eh, novuga yuko uyu munsi kubijanye n'umutekano vy'ukuri eh, nta kibazo novuga kihari ibibazo navyo uh, eh, kujya wama yivuga biza bivuye inyuma eh, naho nyene murabona yuko eh, igihugu cy'u Burundi canke abarongoye igihugu c'u Burundi ntaco badakora kugira ngo umutekano yabo umudandaza canke nk'umunyagihugu umwe n'igihugu muri rusange uwo mutekano wubahirizwa n'abadanaza rero nicyo kimwe baba abakorera ngaha hagati mu gihugu canke abajabuka imbibe by'ukuri murabona yuko novuga yuko ibishoboka byose bikorwa kugira ngo amahoro n'umutekano haba mu karere eh, utsimbatare eh, bivanye n'uruhara e, novuga igihugu cy'u Burundi kiba kiriko kiragira kugira ngo amahoro n'umutekano bishobore kuboneka rero e, abadandaza by'ukuri ni bareme ni bareme ihame n'ibyo ko ibibazo biravuka ibibazo birabaho kandi ahubwo bino bibazo ntibitubere nuvuga intango yo kwihebura mm. ahubwo turabe mbe ibi bibazo twobihinduramwo nuvuga umutahe gute mm. umuhinga mu by'ubutunzi yagarutse ati leta niyerekane koko aho umunyagihugu yoca umunyagihugu ntaba ari arindira kwirondera inyishu z'aho wene yoca si Burundi gusa bushikiriza byaramaze mwarabonye mu biganiro byabereye e, iyarusha Eh, byahuza eh, murantunga Salaam eh, byahuza novuga imiryango itandukanye mm-hmm. y'abasadike y'aba umuryango wa EAC n'iyindi bavuga bati ikintu ca mbere mu bintu byihutirwa kwa bene gihugu bakingirwa kwamayira bene gihugu bacamwo akingirwa mm-hmm. ivyo rero uh, nivyo novuga yuko niyo ntambwe ya mbere hanyuma nkuko namaze kubishikiriza umupaka wa gatumba urakora ahubwo turaba ingene ibyo bibazo two twobihinduramwo umutahe ni ukuvuga abadandaza bahora bashora ibintu mu burayi babishora ahandi nibatore uwo uwo mwimbo ubandanye ushogwa abajye badandaza bato bato n'ibyo bahora bitwara ku mutwe mugo bwo kubera no munsi bidakunda ntibemere yuko ibyo bidandazwa babiha canke abadandaza abandi bahora bo bashobora gukoresha indege bagakoresha novuga ariko navyo ntivyoroshe wa, wa mutaho cuba munini eh no kuvuga leta n'igiki eh, nayo yiyemeje nariko mvuga ati erega leta ibyo yiyemeje nibihe nibyo iriko irakora ku munsi ku munsi muri ibyo bikorwa biba ko birakogwa muri rya migambi hari muri rya masezerano igihugu casinye eh, ntimwibagire yuko uburundi eh, bwamaze kwinjira muri aya masezerano yo muri Afrika yo guhanahana ibidandazwa ni isoko niniya cyane mbere wanashaka eh, abarundi batari bwabone cyane wahora usanga twiyumvira cyane yuko twoshora mu burayi twoshora muri amerika twoshora hariho isoko ngaha muri afurika nini yagutse rero niyo tubwira bene gihugu abadandaza muri rusange eka mbere n'abarimyi eh, babone yuko hariho isoko umwimbu wo mu Burundi ushobore gushika ku masoko atantambamye izaba intambamyi zijanye n'amabarabara intambamye zijanye n'impapuro nyinshi zoba zisabwa intambamye zoba zijanye no kutamenya amasoko abantu bamenye tubigishe bamenye iyo bakora duheruka no kubonana eh, n'abasanzwe baserukira amashyirahamwe y'abadandaza bato bato na cyane cyane abakorera ku mupaka wa gatumba n'abasanzwe bakorera hajya ku rujya mupaka kugira ngo turabe ni ikimbere cokogwa ni ibyifuzo byabo nk'uko bahejeje kubishikiriza hajya natwe twaheza tukabishikiriza nk'ubushikiranganje inzego zidukurira kugira ngo eh, abari abariko barakora bose kugira ngo umutekano eh, no guhagarika intambara bishoboke muri kajya kare muri kajya karere cyangwa inovuga muri kano karere dusanzwe turimo amahoro eh, n'umutekano usimbatare mwarimu waje muti mbega uruhara rw'igihugu kimwe kimwe n'uruhu na twebwe eh, dushikiriza yuko umutekano wotsimbatazwa n'inzego zose n'abari baragwana hajya bumve yuko eh, nk'uko yarabishikirije umuhinga eh, umwene gihugu muto muto niwagira agira ingaruka mbi kandi ntiwovuga yuko naho wowe uri mu ntambara eh, umwene gihugu adatekaniwe ntuheza ngushike ku byo wifuza icya mbere ni intambara cyangwa ibibazo bihari bitorerwa inyishu hanyuma eh, urudandazwa rukabandanya rukogwa n'imigenderanire mu bijyanye n'urudandazwa hagati ya bino bihugu eh, bisanzwe bihanahana bidandazwa reka mbere n'ibyakure bishobore kubandanya nk'uko byahora murakoze ni na hano rero duce dusoza ikiyago cacu cyo kunama nama aho uno munsi twari turaba uko uko byifashe mu gisata cy'urudandaza n'ingaruka zoba zihari ku butunzi haba hano mu gihugu cyacu canke mu buseruko bwa Repubulika iharanira demokrasi ya Kongo abatumire twari kumwe ni batatu reka nshimire Onesime ni ukuri avugira ubushikiranganje bw'ubudandaji mwakoze kwitaba ubutumire bwacu mwakoze namwe kudutumira nshimire kandi n'abagenzi banjye twasangiye kino kiganiro murakoze reka nshimire Pascal niyo nizigiye umwigisha muri kaminuza y'u Burundi ako akongera akaba n'umuhinga mu bijyanye n'imigenderanire Pascal mwakoze kwita ubutumire bwacu yego na je ndabashimiye cyane kubona mwadusangije iki kiganiro yego murakoze reka nshimire na Diomed ninteretse umuhinga mu by'ubutunzi mwakoze namwe kwita ubutumire bwacu yego mwakoze kudutumira turashimye nari ko baratwumviriza hanyuma tuzoyitaba ni murakoze ikiyago cyo kunama uno munsi mukaba mwari mwagiteguriwe na radio television isanganiro ifatikanije n'ishyirahamwe la benevolence ya Grand Lac reka nshimire abari mu buhinga bw'ivyuma